Njega hvalimo, samo od njega pomoć i oprosta tražimo. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od zla naših duša i naših loših dijela, koga Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote, blagodati i milosti uputi na pravi put, nikoga ne može odvesti na stramputicu i koga Allah subhanahu wa ta'ala i svoje pravednosti ostavi na stramputici, nikoga ne može uputiti na pravi put. Svjedočim da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja koji nema sudruga i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame Allahov rob i njegov poslanik. Neka je salavat i salam na njega, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve koji ga slijede dosljedno do sudnjeg dana. Draga moja braćo, muslimani, Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala, doista onaj koji se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će ga sačuvati i daće mu iz svake tjeskobne situacije izlaz i olakšat će mu sve njegove poslove. A zatim, Allah subhanahu wa ta'ala slao je svoje vjerovjesnike i poslanike i činio ih najboljim uzorima svojim potomcima – i svojim sljedbenicima, pa su ih oni odgajali svojim dijelima i lijepim obhođenjem prije nego li su ih odgajali svojim riječima i savjetima. I svima koji su dolazili nakon njih, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ih slijede i povode se za njima. Pa čak i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, koji je bio najodabraniji poslanik – naređeno je da slijedi prijašnje poslanike. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-An'am Ulaike alladine heda Allah febi hudahu muqtedi To su oni koje Allah uputio pa se i ti za njima povedi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala naređuje vjernicima da slijede Muhammeda alaihi salatu wasalam pa kaže Laqad كَانَ lakum fi rasulillahi اللَّهِ أُسْوَةٌ vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje osobine, spominje riječi svojih iskrenih robova, koji u svojim dovama kažu وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama i učini nas imamima, vođama bogobojaznih. Kaže Katada rahimahullahu ta'ala, to jest učini nas vođama u dobru, onima koji će pozivati na uputu, pa se drugi ljudi povoditi za nama u dobru. Nema sumnje da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam najbolji uzor u svemu. I Allah dželle dželaluhu ga je učinio takvim kako bi se svi ljudi iza njega povodili za njegovim dijelima i njegovim riječima. Stoga ćemo naći da je govorio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam Sallu kema ra'eitu muni usalli. Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Govorio je hudu anni menasikakom, uzmite od mene vaše obrede hadža. Međutim, danas je mnogo muslimana koji tvrde da slijede Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, a opet među muslimanima vidimo velike podjele i cijepanja. Stoga su nam potrebni iskreni Allahovi robovi koji dosljedno slijede Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Oni koji su se istinski poveli za Allahovim poslanikom alaihi salatu wasalam pa da se i mi povedemo za njima i izađemo iz ovih tmina i iskušenja i nereda. Danas je također i mnogo, mnogo muslimana koji su druge u potpunosti uzeli za svoje uzore. Pjevače, futbalere, nevjernike, a ne priliči razumnom muslimanu da za svoga uzora uzme nekoga koje ispod njega po vrijednosti. Isto tako, mi danas imamo i moramo mnogima biti uzor. Nismo u poziciji da biramo. Zamijeniti nas nema ko. Pa stoga od nas mora biti uzor roditelj svome djetetu. Nastavnik svojim učenicima, imam svojim džematlijama, direktor svojim radnicima, a složit se da ljudi gledaju u uglednu osobu, učenu osobu, osobu koja se više pridržava vjere, pa misle što god da ta osoba radi, to je ispravno i tako i treba, pa se povode za njegovim ponašanjem, povode se za njegovim riječima i dijelima. I ovo dobro moramo imati na umu. Draga braćo muslimani, Zbog čega nam je potreban uzor? Zbog čega nam je potreban uzor? Prije svega musliman, nakon što se upozna sa svojom vjerom, nakon što se odazove svojoj vjeri, praktikuje svoju vjeru, mora da poziva svojoj vjeri. Nema mu spasa bez toga kao što o tome govori Allah Jalla Jalaluhu u suri Al-Asr, kada kaže Wala Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tako mi vremena, Allah se kune vremenom, tako mi vremena, u istinu sve jedan čovjek je osuđen na propast. Svi će ljudi propasti sutra na sudnjem danu, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine i preporučuju jedni drugima istinu i preporučuju jedni drugima strpljenje. Dakle, jedan od razloga spasa sutra na ahiretu jeste danas pozivanje istini. Preporučivanje istine i drugima, upućivanje na dobro drugih, a složit se da je lijep uzor najefikasnije sredstvo za to. Dobro nam je poznato da se u mnogim dijelovima svijeta islam upravo proširio na ovakav način. I složit ćemo se da je poziv dijelom mnogo više efikasniji od poziva riječima, jer dijelo uglavnom većina ljudi može razumjeti, dok riječi ne mogu svi razumjeti. Nisu svi ljudi na istom stepenu razumijevanja i spoznaje. Zatim, zbog čega nam je potreban Uzor postojanje dobrog uzora postiče druge da krenu njegovim putem, da ga slijede što jeste njegova uloga. Pa će mnogi uvidjeti da praktikovati islam kakav je objavljen i kakvim je Allah jedino zadovoljan nije teško. Ima ljudi koji ga praktikuju. Pa će uzori također svojom praksom pojasniti ljudima da je manjkavost u ljudima, a ne u islamu. Problem je kod ljudi a ne kod plemenite vjere Islama. Zatim, zahvaljujući uzoru, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, ljudi će dobro popraviti se u svojoj vjeri. Kriomice će posmatrati sva stanja, situacije svoga uzora. Možda on neće ni obraćati pažnju na to, ali će kod njih, novih muslimana, željnih islama, to biti i tekako ogromno i dragocjeno. Zašto? Zato što se uzor voli, pa se stoga i slijedi i u velikom i u malom. Dakle, općenito doće do popravka vjere kod ljudi, a to je ono što je svima nama cilj i to je ono zbog čega smo na Dunjaluku i to je ono zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao knjige i slao poslanike. Zbog svega ovoga, vidjet ćemo da Islam na razne načine nastoji izgraditi uzoritog vjernika. Nastoji izgraditi od vjernika uzora. Pa neki od tih načina su i sljedeći. Allah subhanahu wa ta'ala kori onoga čija su dijela suprotna riječima. A osoba s takvom osobinom, osoba koja jedno govori, a drugo radi, ne može biti uzor. Osoba koja jedno govori, a drugo radi, ne može biti uzor. Ona osoba čija su dijela suprotna riječima nikako ne može biti uzor. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'de a'udhu billahi mine šeitane rođim, Ja eyuhe alledine amenu, lime tequlune la tef'alun, kebure makten, inda Allahi an tequlu mala tef'alun. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje dijela ne prate. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Zar da od drugih ljudi tražite da čine dobra djela, a sebe zaboravljate, od sebe to ne tražite i vi još i knjigu čitate, pa zar nećete pameti doći? U hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam spominje se da će se na sudnjem danu doći s čovjekom koji će se baciti u džehennem, u vatru. Crijeva će mu se prosuti iz stomaka, pa će kružiti oko svojih crijeva kao što magarac kruži oko kamenog žrvnja. Stanovnici džehennema okupit će se oko njega i upitati ga, šta je ovo s tobom? Zar ti nisi naređivao dobro, a zabranjivao zlo? Pa će reći, svakako, Bela. Svakako, naređivao sam dobro, ali ga ja nisam činio. I zabranjivao sam zlo, ali sam ga ja činio. Bilježe Buharija i Muslim hadis je mutafakun alih. U hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'alan stoji da je Allaho poslanik alihi salatu wasalam rekao U noći Isra, kada sam bio uzdignut, prošao sam pored ljudi čije su se usne razvlačile i trgale vatrenim kliještima, pa sam mu pitao ko su ovi o Džibril, men haula ja Džibril, pa mi je rekao to su govornici iz tvoga ummeta, tvoga naroda, koji govore ono što ne radi. To su govornici iz tvoga naroda koji govore ono što ne rade. Hadis bilježi imam Ahmed, rahimehullahu teala i šeha Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Zatim, kako šerijat postiče na ispravnu izgradnju uzora? Allah subhanahu wa ta'ala učinio je da onaj za kome se drugi povode ima njihovu nagradu ili kaznu zavisno od toga kakav je uzor. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ko u islamu podstakne na dobro djelo, njemu pripada nagrada za to dobro djelo i nagrada svih onih koji ga nakon njega budu učinili bez da se njima išta umanji od njihove nagrade. Ako u islamu podstakne na loše djelo, njemu pripada kazna za to loše djelo i kazna svih onih koji ga budu učinili nakon njega bez da se išta umanji od njihove kazne. Hadis bilježi ima muslim od Jarira ibn Abdillaha radijallahu ta'ala an. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje grešnicima da skriju svoje grijehe. Ako već i počinu grijeh, neka ga skriju. Jer onima koji obznane svoje grijehe pred ljudima, jer ih od Allaha zasigurno ne mogu sakriti, njima neće biti oprošteno. I također oni koji obznanjuju svoje grijehe, odnosno javno čine grijehe, ne mogu biti uzor drugim muslimanima. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, na kojeg bilježi imam Bukhari rahimehullahu ta'ala, kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kullu ummeti mu'afa illa al-muđahirun. Kullu ummeti mu'afa illa al-mujahirun. Svim mojim sledbenicima biće oprošteno, osim onima koji svoje grijehe javno obznane, osim onima koji budu javno činili grijehe. Dobro, draga braćo muslimani, moramo izgrađivati uzore. Kako? Koje to osobine naši uzori moraju imati? Koje i mi na kraj krajeva osobine kao uzori svojim bližnjima, svojoj porodici, svojoj djeci, moramo imati. Prije svega, draga braćo, vjernici, šerijatsko znanje. Jer, jer ćemo putem šerijatskog znanja upoznati se s najboljim uzorom, Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam upoznaćemo se sa stanjima i situacijama u kojima se nalazio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam a za koja nam niko nije potreban da nam ih prokomentariše ili pretoči u djelo sa svim su jasne. A zatim putem šarijetskog znanja uspjećemo se upoznati i ako Bog da izgraditi kod sebe i ostale potrebne osobine, od kojih su i lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje što je imao i najbolji uzor Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i o čemu je izrekao brojne brojne hadise. A od lijepog ponašanja čovjek mora posebno imati kod sebe sljedeće osobine. Iskrenost. Iskrenost. To jest da govoriš istinu i samo istinu. Da se ne služiš ničim drugim u svome pozivu. Ibn al-Qayyim rahimehullahu ta'ala rekao je iskrenost istinitost dokaz je vjere jednog muslimana. Vjernikova iskrenost doprinosi ljubavi, doprinosi i dovodi do toga da ga voli njegova porodica, da ga vole njegova braća, muslimani i zajednica u kojoj živi. Zatim strpljenje. Neophodno je da uzor bude strpljiv, Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ I mi smo od njih učinili vođe koji su se povodili za našim naredbama nakon što su bili strpljivi i u naše ajete ubijeđeni. Zatim skromnost i poniznost prema ljudima. Jer ljudi ne vole oholost. ne vole ljudi da se neko nad njima izdiže. Kako bolan da prihvate savjet, da saslušaju onoga koji ih omalovažava i pocijenjuje? Nikada. Nikada od njega neće prihvatiti savjet. Stoga skromnost i poniznost prema ljudima je neophodna. Zatim milostivost i razumijevanje. Neophodna je osobina. Mora se obavezno naći kod uzora. Mora se obavezno naći kod nas milost i razumijevanje drugih, jer je to dokaz također i Allahove milosti prema tebi, a i sami ljudi. Budeš li grub i osoran, udaljit će se od tebe. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Ti si samo Allahovom milošću blag. A da si bio osoran i grub, oni bi se iz tvoje blizine razbježali. Da si bio osoran, grub, oni bi se razbježali od tebe. Pogledajte, ove riječi su upućene Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallame, koji nije govorio ništa drugo do istinu, čije su se riječi i dijela zasigurno poklapali, koji je najviše trpio na nedaćama, koji je bio skroman i ponizan prema drugim ljudima, ali i njemu je grubost i osorost zabranjena. Pa kada je tako s njim, šta je onda s nama, kod koji se može svašta naći u dijelima i riječima? Zatim, uz milostivost ide i blagost, praštanje. Iako si u mogućnosti da na zlo uzvratiš zlim, ne, oprosti, pređi preko toga. Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao je Inna Allahe rafiqun yuhibbu rifqa وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ Doista je Allah blag i voli blagost. I on zbog blagosti daje ono što ne daje zbog grubosti. Također, od osobina koje se moraju naći kod uzora, koje se moraju naći i kod nas, da bismo bili uzor svojim porodicama, jeste poistovjećivanje dijela s riječima, o čemu su prethodili šerijatski tekstovi. To je mnogo bitno, jer ljudi ne uzimaju od onoga koji jedno govori, a drugo radi. Zbog toga ćete vidjeti da su vjerovjesnici prvi jasno davali do znanja da ne žele da se razilaze sa svojim govorom, pa su rekli وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ Ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem. Ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem. Ibn al-Qayyim rahimehullahu ta'ala rekao je prelijepe riječi govoriti o ovome, pa kaže Zli učenjaci sjeli su pred vratima dženneta i pozivaju ljude džennetu svojim riječima, dok ih svojim dijelima pozivaju u džehennem u vatru. Pa kada god pozovu ljude svojim riječima u džennet, njihova dijela kažu, ne slušajte ih, jer da je istina ono čemu pozivaju, oni bi se prvi tome odazvali. Ne slušajte ih, jer da je istina ono čemu pozivaju, oni bi se prvi tome odazvali. Tako da su oni na prvi pogled upućivači, dok su u stvarnosti kutau turuk, oni koji presretaju druge po putevima i odvode na stramputicu. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Allaha uzvišenog molim da nas blagoslovi svojom knjigom, uzvišenim Kur'anom, da nas okoristi ajetima i mudrosti koji se nalaze u njemu, reko ove riječi koje ste čuli i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama i svim vjernicima, a molite ga i vi, jer je u istinu Allah onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Alhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nebina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo vjernici, znajmo dobro, ne bude li dobrog uzora među nama i od nas, znajmo dobro da će se među nama odgojiti generacija čija će dijela suprostavljati se njihovim riječima. Odgojit se generacija čija će se dijela suprostavljati njihovim riječima. Pa će tvrditi da vjeruju u Allaha, a svojim dijelima će to negirati. Tvrdit će da vjeruju u džennet i džahennem, da priželjkuju džennet i da strahuju od džahennema, međutim neće raditi za džennet, već će raditi za džahennem. Znajmo dobro ne bude li dobrog uzora među nama, odgojit se generacija koja sve više i više nalikuje munaficima, licemjerima koji jedno govore, a drugo rade odgojit će se generacija koja će sumnjati u svoju vjeru. Je li doista tačno onda i ono što se govori ako malo ko radi po tome? I zasigurno nepostojanje dobrog uzora među nama i od nas doprinijeće kušnji i fitni onih koji ne poznaju pravi islam. Pa će ih naši postupci odvratiti od islama, i zasigurno će zaključiti i konstatovati reći da je islam bio dobar, oni bi ga slijedili i oni bi se prvi okoristili od njega. Pa dobro vodimo računa, hoćemo li graditi od sebe i među sobom dobrog uzora. Šta dovodi do gubljenja dobrog uzora, odnosno do neslijeđenja dobrog uzora, neslijeđenje prvog i najboljeg uzora Allahovog poslanika alihi salatu wasalam prije svega slijedjenje običaja i slijepo slijedjenje drugih ljudi koji ne slijedi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Slijepo slijedjenje drugih ljudi koji ne slijedi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i slijedjenje običaja kao što Allah Đelle Đelaluhu kada govori o mušricima, mnogobožcima, kada su ih poslanici pozivali da im se odazovu, da slijede Allahove riječi i njih poslanike u primjeni Allahovih riječi, mnogobožci bi govorili inna wajadna aba'ana ala ummeh wa inna ala atharihim muhtadun. Mi smo svoje očeve, svoje pretke zatekli na određenoj vjeri običajima i mi ćemo ih slijediti u tome. Zatim, šta je razlog neslijedjenja najboljeg uzora Muhammed alihi salatu wasalam i onih koji istinske, istinski slijede njega, jeste slabost imana, jeste slijedjenje strasti i prohtjeva. Zbog toga je Allah dželle dželaluhu i rekao لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ Vi u Allahom poslaniku imate najljepši uzor Međutim, za koga? Za onoga koji priželjkuje da ga Allah lijepo primi sutra na ahiretu i koji priželjkuje nagradu na drugom svijetu. Dakle, onaj koji je svjestan Allaha, svoga gospodara, onaj koji je svjestan proživljenja na sudnjem danu, onaj koji se nada Allahovoj nagradi i koji strahuje od Allahove kazne, taj i slijedi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, a ne onaj koji slijedi svoje prohtjeve i strasti. Zatim suprostavljanje riječi i dijela kada se niko neće okoristiti od njegovih savjeta jedno je od razloga gubljenja dobrog uzora. Jer njegova dijela indirektno govore ljudima ne slušajte ga da je on iskren u svome pozivu, on bi se tome prvi odazvao. Zatim do gubljenja dobrog uzora i do neslijeđenja takvih ljudi dolazi i uslijed dopuštanja drugima da kaljaju naše uzore, stvaraju lošu sliku o njima, kao što su i mnogobošci na sve moguće načine nastojali da okaljaju Allahovog poslanika alihi salatu wasalam među narodom. Govorili su sihirbaz, govorili su gatar, lažljivac, pjesnik i slično, samo da bi ljude odvratili od vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallame. Wa plemenitog Allaha gospodara Arša veličanstvenog molim da nas učini istinskim sljedbenicima Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, da njega uzmemo za svoga uzora i slijedimo ga u svim našim stanjima.